يا من سجد له سواد الليل وبياض النهار ونور القمر وضياء الشمس ودوي الماء وحفيف الشجر يا من نجى نوحا من الغرق وغفر لداود زلته وصرف عن يونس كربته وعن ايوب ضره نسألك يا منقذ الغرق ويا منجي الهلك ويا جليس كل غريب وأنيس كل وحيد أن تنظم أمورنا بالصلاح والفلاح والنجاح يا علي يا عظيم يا حليم يا كريم أنت بحاجتنا عليم وعلى قضائها قدير وكل لديك يسير Ey gece karanlığı, gündüz aydınlığıyla, kamer nuru, şems ziyasıyla, sular şırıltısı, ağaçlar bir o yana, bir bu yana sallanışlarıyla, kendisine daima secde eden yüceler yücesi Rabbimiz. Ey sevgili kullarından Nuh'u boğulmaktan kurtaran, Davud'un zellesini mağfiret buyuran, Yunus'un tasasını gideren, Eyyub'un derdine derman olan Allah'ımız. Ey dünyanın günah ve isyanlarına batmış olanları kurtaran, Ey helaka sürüklenenleri kurtuluşa erdiren rahmeti sonsuz! Ey garip ve yalnızların enîsü celisi! Kimsesizlerin kimsesi olan Mevlamız! İşlerimizi sulh salah ve felahla tanzim buyur. Ve biz aciz kullarını işlerimizde muvaffak eyle. Ey Ali! yüceler yücesi. Ey azim, ululuk mertebelerinin en üstünü tutan, ey halim, günahkarları cezalandırmakta acele etmeyen ve ey kerim, kerem sahibi, yüce yaratıcı, bizim ihtiyaçlarımızı en iyi bilen sen ve onları gidermeye en muktedir olan da sensin.'' Zaten hiçbir iş sana zor gelmez. Her şey senin katında kolaylardan daha kolaydır. Amin.